mentre els nous polítics ocupen les seves cadires, la maquinària judicial no s'atura i no fa pinta d'aturar-se. El dimarts que ve eh, jutjaran el Roger Sánchez i a Mercader per un delicte de, per defensar els drets dels treballadors i de les treballadores i hem vist com aquesta setmana també s'enduien a Alfons a, a la presó després de que la gent eh, es solidaritzés amb ell i fes el que també fa temps que s'està fent de murs humans. Mentrestant, també l'oficina antifrau recomana revisar les pensions vitalícies dels policies torturadors de Ciutat Morta. Pues a veure com acaba això, amb hem totes aquestes eh, eh, cadenes judicials i policials, de frau, de muntatges i d'acusacions a, a la gent que, que reivindica els drets de totes.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 Sánchez afronta una petició de 6 anys de presó per la seva participació en un piquet informatiu. Agents de la Guàrdia Urbana l'acusen d'haver baixat les persianes dels establiments Condis i la Sirena del passeig de Torres i Bages. Mercader, conductor d'autobusos i portaveu del comitè d'empresa del transport metropolitans de Barcelona al llarg de molts anys, va ser testimoni de la detenció de Sánchez i l'acusen d'un presumpte delit de resistència a l'autoritat amb una petició de dos anys de presó. El grup de suport a 29M ha convocat una concentració de suport el 26 de juny a dos quarts de vuit a la plaça Orfila i el mateix dia del judici a les 11 del matí a la Ciutat de la Justícia. Entrevistem Roger Sánchez, militant d'Endavant al Sant i membre del punt de trobada d'afectats per la crisi, que reflexiona sobre la contradicció d'acusar dos vaguistes d'un delicte contra el dret al treball i també del posicionament del nou govern de l'Ajuntament de Barcelona en tots aquests casos. Que acusin dos vaguistes d'atemptar contra el dret al treball és cinisme. I per altra banda, eh, trobem també eh, que aquesta setmana s'ha produït el que era la, la detenció de, de, o l'entrega de, de, del conegut Alfon, i, i diu així, ahir al capvespre a les portes de la parròquia de Sant Carles de Borromeo, al barri madrileny d'Entrevies, la policia va detenir al fons Alfonso eh, Fernández Ortega, però al fons nom on és conegut l'únic detingut a tota Europa per participar a la vaga general del 14 de novembre del 2012, no estava tot sol. El jove Vallacà, condemnat a 4 anys de presó per un suposat delicte de tinença d'explosius, estava envoltat amb més de 200 persones que clamaven per la seva llibertat i contra la repressió. A inspiració dels musulmans construïts a Euskal Herria, el darrer el tenim com a exemple a Vitoria Gasteiz, la Plataforma per la Llibertat del Font va fer una crida per acompanyar-la durant aquest tràngol tan complicat. Les persones més properes i membres de Bucaneros del Rayo Vallecano duien màscares blanques i de Guy Fawkes, Fawkes i vestien granotes blanques de cot sencer, mentre la majoria s'acompanyaven de fotos impreses del jove. I doncs sí, això ho trobareu a setmanari La Directa, directa.cat. Avui, al 1984, hem començat escoltant la cançó eh, a punta de navaja del grup mallorquí Cerebros Exprimidos que apareixia el seu segon 12 polgades titulat Más Suicidios a final del 1989, any 1990. Eh, pues es notícia que aquesta setmana, de la mà del mateix celler que el va publicar el seu dia Monster Records, torna a estar disponible una reedició d'aquest àlbum. I això segur que te posa content, Raül Sí, me ha puesto muy contento de que vuelvan a reeditar cosas que justamente a lo mejor se quedaron, pues para mucha gente, pues no asequible y a día de hoy, pues que hagan este tipo de, de reediciones, eh, alguna, algunos sellos o casas discográficas, está bastante, pues, bueno, a mí me parece fantástico. Pues semana semana a comenzar a bandas que desarrollaban la vessant extrema de la música a principios del anys 90 y al de aquella década en esta tierra. Hem comenzado amb Cerebros Exprimidos, un los nombres inevitables de la escena hardcore punk no només local, sino nacional e internacional. Pero hoy repasaremos algunas de las bandas menos conocidas y que practicaban eh, géneros que, a, eh, bon segur, agradaran en Antoni de Toc el programa que deixam enrere, hoy al 1984. Además, que hay un grupo que aquí, por ejemplo, eh, no era muy conocido, pero fuera de, de, de nuestras fronteras tuvieron mucho éxito. Pues mira, què t'assembla si xerram de bandes de death metal, pioneres no només a Mallorca, sinó a l'estat espanyol. Uh -huh. A Mallorca poden xerrar de dues bandes com foren inevitablement un bon de terror amb el, la seva demo i el seu LP, però també altres que passaran un poc més desapercebudes, en principi, eh, com Inerti al Mas, una banda que més tard, una dècada després, se feia dir Massa, massa inerte o... Mm. Massa inerte, sí, sí, sí. Pues anem a recuperar la seva demo de l'any 1991 titulada Still Born i la cançó Burn, cremat. Així sonava en un bot de Terror en la seva demo. I segon podem llegir al blog illasonora.blogspot, eh, Inertialment, Inertial Mas, juntament amb els mítics Un Bot de Terror, són els primers grups a Mallorca en practicar death metal. Es formaren l'any 1990 de la mà dels tres germans Garciolo, i a ell se'ls se, hi, hi va afegir una altra guitarra, en Bernat Capó, a qui coneixereu per ser actualment eh, un guitarra de, de bandes com Usura, mm -hmm. eh, també ha estat a Error, o ara mateix també amb Byron Merda a l'octubre del 91 i de la mà de les hores el vocalista d'un bon de terror, en Vicente, Vicente Pallà, enregistrant la seva primera demo, aquesta que hem escoltat, Stillborn, que juntament amb la de la dels Un Terrors, que se va titular Sarcastic Souls, publicada el mateix any, són les dues primeres mostres desmetaleres d'aquesta illa. Malgrat el so terrible que hem escoltat, aquí podem apreciar l'estil d'Inerti al Mas, primitiu, fosc i agressiu, molt influïts pels nous grups americans de death metal, que despuntaven en aquella època. Només un any després editaren la seva segona i darrera maqueta amb el celler madrileny Drowned Productions i que van titular Guest for Autopsy. Al 93 el grup posa fre a la seva activitat, com bé sabeu, i els germans Garciolo s'uneixen en David i en Gustavo al grup d'en Vicente, Golgota, editant el legendari EP Caves of Mine, i l'any següent eh, eh surten de la banda. El cas és que el Germán Garciolo tornaren a ressuscitar la a Inerti al Mas afegint-li Experience a final dels, o a mitjans dels anys 90 i van arribar a ser teloners de Ratos de Porao a Palma. Podeu trobar a illasonora.blogspot.com a les seves amb dues demos. ¿Entonces torna a comentar Raúl el, concierto de ratos o no? ¿O ya no importa? <laughs> bueno, <laughs> es igual. Mejor, mejor no recordarlo porque era un resacón totalmente mallorquín, pero bueno, fue buenísimo. aunque, que, siempre es un tema que, de tan en cuanto, en cuanto hay ratos aquí comentamos. Siempre. Tanto uno como el otro, porque los dos de ratos de por ahora los vi, Uno, ya te digo, fue buenísimo porque eso, de, de venir de, de, de, Palma de marcha y tal, no sé qué, y siendo domingo por la tarde fue buenísimo. El otro también lo disfruté, aunque tuviera yo el brazo escayolado. <laughs> bueno. I de, de, ja que estàvem repassant coses per Sevilla i veient una miqueta tota la plana judicial i tots els muntatges i totes aquestes eh, merdes que ens ataquen per totes bandes, eh, aquesta setmana també, el dijous, hi va haver una trobada eh, al Jardí de Picur i bueno, doncs llegiré la notícia de contrainfo.cat que, que, que com, podeu, com, com sabeu podeu allà dirigir-vos per conèixer tot aquest tipus de notícies i de, uh, i de gent I diu així, el jardí Epicur no està en venda, a la ciutadania i als mitjans de comunicació. Ens posem en contacte amb vosaltres per informar que el banc uh, Sa Nostra, ara Banc Mare Nostrum, té intenció de vendre el jardí d'Epicur per a que una promotora construeixi un bloc d'habitatges on ara hi ha un hort urbà cuidat amb i per als veïnes i per les veïnes. amb, com era d'esperar, les persones voluntàries, veïnes i usuàries no, permet, no, no permetrem que s'especuli amb els espais comuns per a l'interès privat. Durant 3 anys i mig, el que va ser un solar buit ple de fems es convertir ràpidament en un lloc viu, on tro uh, una trobada entre veïns, un espai on conviure, compartir coneixements i treballar per l'interès comú. S'han fet xerrades, concerts, tallers sobre agroecologia, cuines, uh, solars, sabó, festes, berenars, o han visitat escoles, gent gran, infants, etc. Del jardí han sorgit manifestacions a favor dels espais públics, en contra d'ordenances incíviques i protestes imaginatives. Moltes més persones eh, varen aprendre allà que les verdures no naixien dins d'un plàstic. Eh, molts, col·la molts col·laboraren en la construcció de bancs, murals i altres ornaments. En definitiva, una gran varietat de projectes compartits, experiències i alegries que no poden acabar soterrades baix un bloc de ciment i rajoles, i sobretot amb, eh, amb l'especulació per part de, del Banc de Sa Nostra o Mare Nostrum. A més, el Jardí de Picur és el parc més barat de la història de Mallorca, ja que tot ha estat construït amb materials reutilitzats, donacions i esforç desinteressat de persones persones voluntàries i veïnes, quan altres denunciaven els desfals i atracaments amb alguns polítics realitzaven eh, a les administracions, el jardí de Picur es convertia en un exemple real de que les coses del comú podien ser gestionades pel comú d'una altra manera. Per tot això, des de l'Assemblea de Jardí de Picur sol·licitam a, a Sa Nostra que cedeixi l'espai com a obra social i a la fi de les seves pretensions de vendre-ho, però també volen convidar tota la ciutadania a una jornada festiva que va tenir lloc en aquest cas el, el, el dijous. I com eh, algú també varen, eh, varen comentar que no s'entén de legalitat o il·legalitat, sinó de legitimitat. Qui utilitza els espais són les persones que tenen dret a usar-lo. I això pel que fa al, al jardí de Picur, que, que la veritat que va estar bé, allà s'ha trobada, hi havia menjar, begudes, hi havia concertillo també, hi havia un ambient bastant eh, molt agradable entre gent gran veïnes de, del barri i infants i tota mena de gent. I llavors fent ressò també un altre, un altre mm, un altre, bueno, en aquest cas eh, es titula així, es carta del Comitè de Solidaritat amb el Poble Curt. Això també a contrainfo.cat ho podreu llegir. Salutacions, com el Comitè de Solidaritat, som el Comitè de Solidaritat amb Rojava i el Poble Curt i vos escrivim per informar-vos que la duríssima situació que vivim al poble del Kurdistan. El comitè va néixer com a resposta internacionalista a la brutal ofensiva que s'ofreixen per part de l'estat islàmic EI i també anomenat ISIS. Per això ens dirigim a vosaltres per oferir conjuntament solidaritat a aquest poble oprimit. Actualment estem fent feina a gran part de l'estat i recentment eh, iniciant el projecte a Mallorca, en coordinació amb moltes organitzacions arreu del món que solidaritzen amb el Kurdistan. La nostra labor principal és la conscienciació sobre el conflicte silenciat pels mitjans de comunicació, així com l'ajuda humanitària per tots aquells combatents, refugiats i treballadores del poble kurd. Fa molts anys que el poble kurd lluita activament pel seu dret a l'autodeterminació, des de que l'imperialisme occidental es va fixar l'objectiu d'exterminar tot vestigi d'identitat kurda, començant per la divisió del territori del Kurdistan entre quatre països subjugats als interessos de l'imperialisme, Síria, Iraq, Turquia, Turquia i Iran. Es va prohibir la seva llengua pròpia, així com tota manifestació cultural kurda. També s'imprimí sobre els de la política del terror mitjançant genocidis de poblacions senceres, tortures i persecucions de tot moviment social. Des de fa uns anys, les forces armades eh, de l'estat islàmic han dut a terme una brutal ofensiva contra el poble kurd, que cansats de viure baix el jou dels, dels interessos imperialistes d'un i d'altre costat, s'han alçat en armes. Cal destacar el paper de les dones que s'han organitzat en milícies, convertint-se, junt amb altres forces antiimperialistes kurdes, com una un exemple de força en la lluita directa contra les hordes feixistes d'ISIS, les quals es nutreixen de les armes iraquís abandonades a l'Iraq pels Estats Units després de la guerra eh, d'Iraq l'any 2006, així com de l'entrenament i finançació que els Estats Units els hi han otorgat durant tots aquests anys. Edward Snowden, antic treballador de la, de la NSA, ha revelat que els serveis d'intel·ligència del Regne Unit, Israel i Estats Units van treballar conjuntament per crear l'Estat Islàmic. L'antic, eh, la, eh, la nit d'Iraq i el Llevant eh, i altres. Les filtracions filtracions han revelat que Abu Bakr al-Baghdadi, líder de l'estat islàmic, va tenir entrenament militar intensiu durant un any sense a mans del Mossad, agència d'intel·ligència d'Israel, a més de cursos de teologia i oratòria. Com antiimperialistes, feministes i internacionalistes sentim la necessitat del deure d'ajudar-nos per a denunciar l'opressió soferta pel poble curt, així com els atacs que perpetua l'ISIS de forma impuna. Per tot això, sol·licitem la vostra col·laboració en el Comitè de Solidaritat amb Rojava i el poble curt, ja que qualsevol ajuda és necessària, si organitzar i participar en recollides d'aliments, roba, medicaments i material quirúrgic o simplement donant difusió i denunciant la situació que viu el poble del Kurdistan. Vos agrairem que retorneu aquest missatge amb la vostra contesta. bueno, això ja ho podeu trobar i, i podeu eh, enviar Uh, uh, les uh, propostes que, que vos semblin més adients. Visca la lluita del poble curt, uh, eh, Behi Rojava, Behi Kurdistan. I és que, com bé diu uh, aquest escrit, uh, el, els kurds uh, estan dividits uh, des de fa molt d'anys en quatre països que els han matxacat tots, tots, tots. I si, uh, si bé ara ja ningú se'n recorda lo que, uh, del, de, del PKK, el partit de, del, de, de treballadors del Kurdistan, que durant molts anys uh, ha estat actuant uh, eh, reivindicant eh, l'autonomia la, i eh, demanant la, diguem-ne la, la, la unió del poble curt en contra de tot aquest imperialisme que sempre se li ha tirat a sobre doncs ara eh, sembla ser també que, que, que s'han eh, unit amb aquesta manera contra l'estat islàmic. Ja no només són eh, els eh, atacs que, reben, que han rebut durant molt d'anys per tots els estats que els envoltaven, sinó ara un altre terror se'ls se, hi, se hi acosta, en aquest cas el de l'estat islàmic i a, eh, aquestes eh, a eh, creences religioses eh, tan, eh, tan, tan brutals. Doncs eh, des d'aquí eh, animam a tothom a que participi de, de d'aquesta i que proposi eh, activitats per poder ajudar al eh, poble curt d'una o d'altra manera eh, i que eh, per fi definitivament aquesta gent pugui realment conviure lliurement en tranquil·litat com, a, eh, com els hi toca des de fa anys i anys i anys. la canción Dead by the Fate, mort per mentida. un bond de terror al año 1992 Y publicaban a publicaven LP de la mà del celler Draunet a Madrid, un celler que va a a tot lo d'aquest palo. Igual que la cinta de Inertia al más que de... Esta se la dedicamos a Chustrol que era un fanático de, esta banda. A ver si nos envía un burofax hoy. Seguramente que a lo mejor nos envía un burofax y tal. Y bueno, mm, como comentabas, Vicente era guitarrista en un boom de terror. Después, más tarde, por ejemplo, con las otras bandas, eh, ha sido bajista. Y el vocalista era Tony, pero bueno, en algunas canciones también cantaba Vicente, o acompañaba. En la maqueta, tal vez. En la maqueta, sí, sí, sí. Y mira, me ha entrado un burofax que me ha llamado mucho la atención. Me ha llamado mucho la atención porque, por ejemplo, ahora Huesca, Huesca, por ejemplo, el pleno de, ya de Huesca ha, justamente ha matizado de que también se unen a este grupo de de activistas para que no sea justamente el pueblo o la ciudad de Huesca, eh, pues también pues han unido a, los activistas de Antitaurino, o sea, otra ciudad más que se une justamente a la fiesta nacional, que ya no sea fiesta nacional. Y me ha llegado un burofax que también el próximo pleno de, de, de de aquí de Palma de Mallorca, pues dice así en arabalears.cat no irá mes toros a Palma. O sea, posiblemente nos unamos también eh, a esa actividad mm, frenética que para mí es espléndida, porque además estaban diciendo de que la plaza de toros se está cayendo a cachitos. O sea, está tremendamente, pues eso, en ruinas. Es un peligro, ya no solo porque haya eh, actuaciones de, de, toreo, como, <laughs> como, dicen justamente los buenos tauromacas, sino también, por ejemplo, eventos como conciertos o cualquier evento público y tal. Y Mm, bueno, no tengo nada más por ahora Bueno, i eso, Palma será declarada eh, ciutat eh, amiga los animales amb aquesta declaración de eh, ciutat antitaurina. y ve, yo jo a comentar para acabar de, de, de repassar una las las cuatro y es que digo eh, diu hace más de un año tuvo lugar la manifestación Jaque a la Monarquía convocada por la coordinadora del 25S y en la que fue detenido y agredido Boro, periodista de la Hein y miembro del colectivo editorial, además de aporreados varios periodistas de la prensa independiente. Ahora llega la notificación para abertura de juicio oral con la petición fiscal de dos años a nuestro compañero por delito de atentado a la autoridad y dos por eh, cada delito de lesiones. Y además una indemnización para el agente de la Policía Nacional de 3.000 euros, más de 2.000 euros por las secuelas de de mm, e indemnización de 1.200 euros para el agente, otro numerito. Un total de 6 años de preso y 6.200 euros de de indemnizaciones. En el informe que acompaña la apertura del juicio oral, los agentes alegan que nuestro compañero se le abalanzó encima a uno de los agentes dándole un puñetazo en el mentón y que al otro le propinó una patada en la rodilla. Alegan distintas lesiones como rotura de un diente o rotura del menisco, entre otras. Además, los agentes se, cogieron 12 y 30 días de baja respectivamente. Todo el material de foto y vídeo demuestra claramente que el periodista de la Hein, que acudió a la manifestación para realizar su habitual trabajo informativo, simplemente intentó evitar que un antidisturbio siguiera golpeando a su compañera poniéndose en medio y levantando sus brazos siendo nuevamente empujado por el agente. Fin de la realidad. Lo demás es un intento de acabar con la izquierda transformadora y con la prensa alternativa independiente y sin ánimo de lucro. Bueno, recordar que justamente ahora se conmemora un año de la nueva monarquía. <laughs> hace, un año, hace un año que justamente nuestro rey abdicó y pasó justamente a nuestro queridísimo príncipe Felipe és esto. Bueno, i, i com anunciàvem la setmana passada, ja no tenim ducs de, de Palma, no. eh, perquè l'exduquesa doncs, va escriure una carta manuscrita eh, al seu germanet, eh, que, que està portant bastanta tela eh, <laughs> dins, dins el que és el sino. Jo el que me pregunto és per què Porque esta tipa deu, eh, deu saber, de, de, de, a màquina. A, lo millor Es eh, un elemento que, que, que de seguridad o jo que sé, del protocol de la monarquía de, cosas digo verdad, es a la vieja, a la vieja usanza. Yo si te digo verdad, aún sigo escribiendo a mano. No, no. Pues, <laughs> pues, claro, que tú tienes entre el baúl y, que, utiliza seguro que plumas de, pájaros. de pues sí, sí, ahí con tinta, con tinta china exactamente. Y papiro no me dejan tener porque dicen que, bueno, eso ya es demasiado, eh, pues, muy ancestral. <laughs> Bueno, y da y da show. A ver, digues, este, estamos en 1984, como no, recordad que Titoyeta Radio eh, emite para todo el mundo, pues, este tipo de programa, para que estéis a gusto por la tarde los sabadetes. No no a la FM, al 108, sino a través de titoyeta.cat. Exactamente. Si me'l a escuchar, fantàstic, y si no, Perfecte. Perfecte. Precisament ara fa un any també de, de l'exhumació del, del, ah? dels mm. cadàvers dels tres mariandos que foren enterrats fa gairebé 80 anys a, al municipi de Sant Joan, després de que mm. fossin assassinats pels feixistes eh, uh, uh, després del cop d'estat de l'any 1936 i ahir, de 9 de juny, varen ser sepultats pels seus familiars i els veïns del poble de Maria de la Salut eh, uh, al seu poble. Uh, enhorabona a tots els que estigueren implicats. Ja sabeu que des del 1984, l'any passat, uh, mm -hmm. vam mhm. estar xerrant eh, amb algunes companyes vam que participaven. Vam estar xerrant amb les companyes uh, arqueòlogues i antropòlogues, en aquest cas a Navea Palomar. Sí, sí. I, i des d'aquí, realment, uh, una forta abraçada a totes, les, a totes les familiars i a tota la gent que ha fet possible aquesta, aquesta primera exhumació de cossos uh, assassinats, mm -hmm. uh, per la, sobretot en aquest cas per la, per la repressió de feixista de... El canal de televisió públic IB3 aquí a les Balears, aquest canal que controla eh, el govern en funcions del Partit Popular, aquesta notícia l'han donada just després dels esports de l'Expo Motor Show a Sant Fusteret i abans de que donéssim el sus a les activitats de l'agenda cultural. Això és la cobertura mediàtica. Y bueno, también recordar que ah, después de hacer este tipo de recuerdo de música extrema aquí en Mallorca, tendremos aquí unos invitados también especiales, como no, siempre tenemos aquí en 1984, que será justamente mm, parte del grupo Quatermass que nos presentarán sus nuevas canciones. Bueno, con algunos de ellos, que, como no tienen burofax, han presentado aquí de sorpresa el Casal Pere Capella amb las canciones que acaban enregistrar. Pero mientras tanto, seguimos, si te Raül, Exactamente, sí. Ah, redescobrint, recuperant eh, la memòria de bandes desaparegudes de l'escena més extrema a Mallorca. I no do, només de hardcore o de metal se notria a, eh, a eh, les clavegueres de, de ciutat. No, evidentment, de pop no. <laughs> Anem a recuperar una banda que se faran dir Dementia 99. Molt bona. Uh, van deixar només un, un CD al mm. carrer titulat Smile Before I Die i com no va ser muy premonitorio. la canción la que obriren el disco. Ya que estamos en Mallorca y casi casi en vacaciones, escucharemos la canción God in Holiday Mallorca. ősatyánk. Fölajánljuk neked ezt a gyermeket, mint poholi áldozatot. Fölajánljuk neked ezt a gyermeket. Sabies que el sector serveis ja suposa un 86% del PIB de les Illes Balears? Del qual l'activitat turística suposa un 45,5% damunt del total, un 40,5% la resta i el sector industrial un 7,6%. El 2014 Balears va rebre 13,5 milions de visitants. Això implica a Mallorca 11 turistes per habitant, a Menorca 13 turistes per habitant, a les Pitiuses 16 turistes per habitant, L'hostaleria és la tercera activitat amb pitjors efectes mediambientals de l'estat espanyol. Només superada per la construcció i els serveis de producció i distribució d'electricitat. Totes elles estan relacionades directament amb el turisme. Els màxims beneficiats del monocultiu turístic són els empresaris i hotelers, Miquel Fruixà, Gabriel Escarrer, Simón Pedro Ballester, Barcelona, perdona. Aquests són els hotelers més rics de l'Estat, amb negocis que superen 1.000 milions d'euros anuals. Mentrestant, els contractes a temps parcial són ja el 50% dels contractes temporals de l'hostaleria. Moltes vegades cometen frau de llei i explotació laboral, ja que en realitat amaguen jornades completes i horaris extras. Si vols saber-ne més sobre els problemes derivats del turisme, trobaràs aquesta i molta més informació a la segona edició del diari monogràfic Tot Inclòs. Doncs sí, eh, després de la repercussió que va tenir eh, la publicació impulsada l'any passat per la Coordinadora Llibertària de Mallorca, enguany, en la suma del Front Comú en defensa del territori, s'ha decidit continuar amb aquest eh, diari monogràfic. A la publicació trobarà tot un seguit d'articles que desvelen la part més fosca de l'economia turística que patim a les illes Uh, qüestions relacionades amb les condicions laborals del sector, dels, uh, els impactes més invisibles de l'activitat turística, la mercantilització dels espais naturals i la corrupció que s'amaga darrere les grans inversions i desenvolupaments turístics, les resistències que generen a la societat i, finalment, una reflexió sobre la situació actual i les alternatives. A més, aquest any la publicació inclou un dossier específic que relata les principals agressions territorials actuals derivades de l'expansió turística. Tot inclòs, una publicació d'investigació i pensament crític que pretén dur aquestes qüestions al debat social espacial per capgirar la realitat que les amaga. La primera presentació tindrà lloc el pròxim dijous 25 de juny a les 7 i mitja al local del GOP. I doncs sí, sembla ser que aquest fantàstic diari monogràfic del tot inclòs, un any més, i sembla que es consolida. si abans escoltàvem a Dementia 99 amb aquest disc eh, CD que van publicar precisament l'any 99 amb 8 temes i que des d'aquí recordam especialment a, eh, el seu guitarrista que ja no és entre nosaltres, en Virus eh, anem a passar a una altra banda que l'any 2000 treia una demo espectacular. Una banda que no era ni death metalera, encara que tenia membres death metaleros, ni, ni punk rockera, ni hardcore, ni, ni tampoc Siniestra. Eren Coàgulo i eren una aposta decidida pel Green Core amb membres de Hipercrisis i amb membres de al Mas. I la seva demo se va titular Purito Green Chingón, molt influenciada per la banda mexicana que tots recordareu. Uh, anem a escoltar la cançó Cayeron los mochaorejas, dedicada a tot el lobby hoteler mallorquí. doncs així anava en Coàgulo. Uh, se recordeu de concerts mítics com el que van oferir amb Tragedy, la primera visita que feren a Mallorca a un squad ben a prop de les Rambles, a Ciutat de Palma, justament la nit en què queien més ratxos damunt de, de Silla de Mallorca més de la darrera que... Raig, rayos. <laughs> més llampecs. Més llampecs, llampecs, tens raó. En Pompeu Fabra me pegaria una patada en el cul pues el dia que queden més gempecs. Molt de vosaltres recordareu aquella nit, va ser molt difícil arribar al concert de Tragedy i Coagolo s'ho van fer molt bé trencant el gel. Mm. Sí, Pompeu Fabra no arribaria més amunt. dic mho ja, que les de la nit me'n vaig anant el cotxe cap a Llubí. <laughs> i <laughs> vaig trobar molt l'est per mi després per la carretera. Uro. Pues bones tardes, Tomeu. Ara que estàs aquí... especial intervenció, aquesta eh, dona peu a presentar-te, Tomeu. Eh, en Tomeu ja el coneixereu perquè va estar aquí eh, xerrant-nos per un grapat d'esclatassancs juntament amb l'equip que va fer aquella pel·lícula. En Tomeu se'n recordava eh, s'encarregava del tema de l'àudio i després va estar aquí presentant-nos el seu estudi DST on moltes bandes de Mallorca han enregistrat i si t'assembla, Tomeu, ja que has vingut, sembla que has vingut amb un CD en la mà. Sí, és que passava per aquí, he sentit el programa i dic, com que no tenen burofats d'aquest... És que no sé ni què és. Un burofax. <laughs> Ara però, jo, però jo no en tenim d'això. Com que no... He dit, bé, ara és el moment. I m'he aturat, com que sé on sou. I som i com, en directe. I, i sou gent, cuidor, i sé que si, no ven faltarà... com parell, si ven com un parell de cerveses no m'atreureu a coses... Pues, pues... Cerveses i tres caires. Bueno, <laughs> pues... els tres caires m'ho he deixat a casa <laughs> però el tenc, eh? Pues què mos duix en, en aquest CD que escoltarem d'aquí una estona? Uh, vos duc sis, bueno, cinc temes nous, que pues, basta que n'escolten dos o tres. No, no, no, des, complet. Que han gravat els quatre més, Uep. i que crec que aquest pic se les ha anat a pinça completament. Però bueno, ja ho veureu. Estàs molt actiu, no?, a l'estudi dels darrers temps? Bueno, un poquet. Ara sí ser enregistrar el cap de setmana passat a Usura. Sí, i... Bé, ara he de registrar Monster Ones a final de mes i també vaig xerrar amb aquells que és que és Wasted per gravar per cinc mes i bueno, anem fent cosetes, està bé. Pues de tot això en xerrarem d'aquí una estona amb en Tomeu dels estudis d'EST on moltes bandes s'enregistren i escoltarem el que mos ha duit, una de les noves cançons de Quatermass. Per ens un altre burofax, o no, Bernat? Sí, no, no, i és que aquesta vegada, bueno, no, no recordo l'any passat, però el que sí que està clar és que ara entrant a contra Infos i, i, i mirant, donant un cop d'ull a l'agenda, la, ens donem compte que ja tenim una data prevista per, per si no teniu res a de fer, perdó, millor res a de fer el dia 1 d'octubre. I és que ja s'ha donat data per la tercera fira del llibre anarquista de Mallorca, del dia 1 d'octubre fins al 4, eh, de 7 a 10, i, com no, al Parc de Ses Veles. Pels dies 2, 3 i 4 d'octubre s'està preparant la tercera fira del llibre anarquista a Mallorca. Pròximament prenjarem el programa amb els, amb els distints actes. I aprofitant ja que estem a, de, de, de, de fires de llibres anarquistes, eh, tenim a Barcelona que del 25 al 28 qui estigueu per allà i qui vulgui anar, que la veritat és sempre molt aconsellable, teniu la onzena mostra de llibre anarquista i eh, així com diu el, el fulletó que ens acaba d'arribar mitjançant eh, correu eh, no ordinari salut a tothom, la mostra de llibre anarquista torna un any més als carrers de Barcelona i ja en són 11 qui ho hagués dit quan vam iniciar a camí el nostre estimat Besòs doncs continuem aquest peculiar periple per la ciutat redescobrint-ne cada racó carregat de passions, històries i lluites enguany arribem a la prosperitat i, eh, nou barris i com altres vegades trobem companyes i aliades lluitadores i resistents que fan aquestes jornades del debat crítica i reflexió possibles. Seran 4 dies per alimentar el nostre cervell, establir llaços, discutir idees i fer un pas endavant cap a la llibertat. Aquest món que, po eh, que portem a dins vibra per sortir i conquerir cada espai de la nostra existència. Anarquia. I diu així, dissabte dia 27, eh, resistència i lluita autònomes de la, eh, des de la pràctica, experiències de Chiapas eh, a Cobane, amb una companya adherent a la sexta declaració de la Selva Candona a Mèxico i una companya del grup de suport a la resistència kurda comunalista de Rojava. Eh, això serà a les 11 a plaça Àngel Pestanya. Uh, quina plaça més uh, amb un nom tan guapo per una, per una xerrada tan interessant uh, hi haurà dinar vegà en suport a la mostra amenitzat pels cantautors Edu Libra i Perdido entre il·lusiones a, les, a la una i mitja a la plaça Àngel Pestanya també coneixements, pràctiques i visions per una autogestió de la salut a les 4 al, al mateix lloc amb el col·lectiu Salut Entre Totes l'oficina de salut uh, d'Àurea Social i Rui Calvet, metge de capçalera. Desafiaments de l'anarquisme enfronta les institucionalitzacions de les lluites, de salts al poder i salts al poder a les 6 i mitja. Taula redona amb la participació dels projectes Equilibrismos, Madrid, Procés en Bat i una posició. El diumenge 28 compartint reflexions sobre educació des de la pedagogia antiautoritària. A les 11 xerrada amb membres del col·lectiu d'autogestió pedagògica La Pinya i Manuel Rodríguez Chelu, autor de Dejadnos Aprender, reflexiones de les de la pedagogia libertària. Taller d'educació emocional, que és la llibertat, activitat lúdica participativa dirigida a nens i nenes paral·lela a la taula de pedagogia. Dinar vegà en suport a la mostra, a la una i mitja. La ciutat no és, no, no és nostra, dinàmiques neoliberals en el context urbà, a les 4. Taula conjunta amb membres del grup d'estudios antropològicos La Corrala, el grup de turisme del Raval i Agustín Cocola, autor del barri gòtico de Barcelona, Planificació del passat e imatge de Marca. Us convidem a participar al bloc anarquista de la marxa del Dia de l'Orgull eh, lèsbic, gay, transexual i bisexual, crec que és, no? I, les, i per acabar, bueno, per acabar, mentida, perquè m'he colat eh, en eh, l'ordre de los factores, el dia 25, les històries oblida, eh, oblidades de la lluita anarquista, a les 7, a l'espai Dinamo, eh, Do It Yourself, carrer del Molí, 1, local 3, xerrada amb Rebel de Sin Sombra i Pau Martínez, eh, eh, coeditora co co del llibre de Lucía Sánchez Saornil. I divendres 26, fins que la darrera gàbia hagi quedat buida, a les 7 a llibreria En su tinta, carrer de Badosa número 17, xerrada amb l'Assemblea Antiespacista de Madrid i el grup eh, editorial 824 de Barcelona. Pues ja ho sabeu, Onzena mostra el llibre anarquista Barcelona del 25 al 28 de juny. Y antes de seguir con, con Tomeo de Quatermass, hablando pues de las nuevas grabaciones que, están a punto de registrarse y de presentarnos aquí inéditamente, eh, quería hacer un inciso para que <laughs> supierais que, por ejemplo, el alcalde de Cádiz, que acaba de ser nombrado allí alcalde, pues lo primero que ha hecho ha sido quitar la foto del rey de su despacho y ha puesto la foto del primer alcalde anarquista que había ahí en Cádiz en Castellón, el otro alcalde que ha sido nombrado allí nuevo alcalde, pues ha decidido pues quitarse el sueldo vitalicio. Y para terminar, a partir del 1 de julio ha salido una noticia que a partir del 1 de julio, para seguir <laughs> con la redundancia, eh, eh, será delito de penal, además, como si fuéramos eh, presuntos terroristas, de quien se mofe de la monarquía. Bueno, i mira, ja que hi som, a eh, qüestions de mofar-se i coses d'aquestes, eh, hi ha una concentració hi ha una concentració contra la, jo llei, ara. Sí. <laughs> contra la llei Mordassa eh, i serà el dia 26 de juny eh, de 11 a 1 eh, a Ciutat davant de la delegació del govern. El dia 1 de juliol entra en vigor la llei Mordassa. Aquest és un tema que preocupa mm, a molts els moviments socials i que juntament amb la darrera reforma del Codi Penal i la nova llei antiterrorista suposarà tornar a reviure els 35 anys de la pau franquista, una pau assolida amb la supressió de la llibertat de totes. És necessari ara més que mai sortir al carrer a protestar un cop més contra la llei Mordassa pel dret a prendre el carrer, just ara abans que entri en vigor. Això no significa que deixem de sortir a protestar un cop passat l'1 de juliol, però cal aprofitar aquest, aquest moment per recordar que no ens faran callar amb les lleis repressives cridant-ho ara i encara més després de l'1 de juliol. Ens concentrarem davant la delegació del govern ja que és l'ENS que representa el govern que des de Madrid i aquí protestar pels drets que ens volen retallar. Per això us esperem allà el divendres 26 6 a les 11 del matí per mostrar el rebuig a l'artifici legislatiu contrari a la Constitució, denunciat ja en els mitjans i per als altres països com retorn al feixisme, convoca la Paz de Mallorca. I recordeu que, que el Tractat de Troia està aquí. Avui ho denuncien al Parc de les Estacions eh, des d'avui de matí a les 11 i fins avui a les 8 al Parc de les Estacions de Palma. Eh, se tracta d'un acte lúdico reivindicatiu eh, una concentració, una batucada, on hi haurà una performance i música en directe més de xarles, torn eh, al tractat de lliure comerç. Lliure comerç. Eh, seguim amb bandes extremes eh, i seguim amb una de, que arribava del poble de Lloseta, eh, hereus de l'esperit de Velatori, encara que més core, eh, però amb influències metaleres. Se feien dir Negative Existence i uh, al final dels anys 90 van treure una demo i van estar actuant eh, en bandes de hardcore i punk no només del seu poble Lloseta, sinó espais ocupats com a l'escola de Palma i també aquí mateix al Gaida, l'Acadèmia, van oferir un concert de vers l'any 2003 i que la gent de Impala 1 Gravaciones mos envia com a recordatori. Escoltam a Negative Existence. Negative Existence pues així sonava, Negative Existence, una banda que de metal no tenia tantes, veretó Tomeu. Eren més hereus de l'esperit de Subterranean Kids, però a Lloset en aquells temps, eh, després de còlera, havien hagut poques experiències. Tu que eres, ets de la comarca del Reggae. Poques experiències. De bandes així canyeres. Va haver un grup que se fa, va fer dir còlera, als 90, sí. estava Velatori, que eren metaleros. Velatori, Negative Existence, que sí que tenien algo en comú que era el bateria. El bateria de Velatori després va tocar amb Negative Existence. I eh, crec que en aquesta gravació que hem escoltat ja tocava el bateria. I pot després ja van arribar la gent de Tot de Queda, Kalashnikov i, i tot aquest esperit de... I els Quatermas, que és guitarra de Negative Existence, és el guitarra de Quatermas ara mateix. Precisament. <laughs> Quatermas són una banda on tot vosaltres, eh, tots ells han, han estat a diferents grups i, i, i que després de més d'una dècada segueixen a, amb aquest projecte, encara que tenc entès que han canviat de bateria, no? Sí. Tu que els has tingut a l'estudi? Sí, ara me pareix que tenen un, un, un bateria bastant reputat aquí a Mallorca. <laughs> un, un gran bateria que nom Larry, la veritat. Ah, me sona. I, I crec que estan molt contents amb ell. No m'escolta que tal sentit. sonen els nous temes de Quatermass i Doncs així sonen eh, Quatermas, una banda que han registrat els estudis de ST de Lluví, un grapat de noves cançons. Quantes són, exactament? Bueno, són sis. Són sis, però la veritat és que en aquest disc, eh, o en aquest... Val ser un single, ja veurem què serà al final. Si serà <laughs> només internet, si serà CD o si serà single, depèn dels de fondos que, que repiquem. la veritat és que cada cançó té un rotllo, és com una espècie de locura i aquesta era una ramonera totalment era un homenatge a Ramones, n'hi ha un altre que és un homenatge a Scrams, n'hi ha un altre que és un poc més hardcore, un altre un poc més punk rockera, pues la veritat és que és com un pupurri i, bueno, un poc un experiment pues, aquestes cançons que mos has dut d'adelanto en exclusiva, ja que estaves per aquí per la carretera de Manacó i t'has animat a venir al casal Pere Capellà, les anirem escoltant d'aquí a que acabi el programa i les anirem combinant amb el baúl de Raül que està a punt d'obrir les seves portes. Però mentrestant ens fem ressò d'un burofax que ens entra de la mà dels companys de Quatermas. Aquesta banda de Sant Jordi estirà actuant a Palma, a Possessió, eh, el proper dia 2 de juliol juntament amb Riot Cats i Dràstiques, eh, una balada punk femenina dins de Los Juevesitos de posició, a partir de les 11 i mitja i amb entrada de 6 euros amb una cervesa. Escoltam a The Cráneo amb una cançó del seu LP. tomamos unos rones y unos whiskies, ¿eh, Tomeu? como dice el grupo de Murder, The Murder City Devils, que son de Seattle, un grupo que estuvo en el panorama garajero punk desde el año 1996 hasta el 2001, que justamente en la gira del 2001 tuvieron un percance bastante desastroso los pobres, menos mal que estaban actuando de gira junto al grupo Zeke y le pudieron solventar un poco el problema porque no sé si me parece que fue en el concierto de París el guitarrista pues se rompió la pierna y no pudo terminar la gira porque pues se le infectó bastante la herida de la pierna y el guitarrista de Que pues les estuvo acompañando al grupo Murder City Devils y en el 2001 tuvieron, grabaron me parece que un EP y se disolvió la banda. ¿Qué te parece los Murder City Devils, Tomeu? Buena banda, buena banda. Bueno, recuerdo, Del sonido de Seattle así garajero y ya comienzos, por ejemplo, que había bandas que hacían un poco así, ya un poco lejano al grunge que apareció al principio de los 90 Sí, era, bueno, para mí era mejor ya. Ese estilo. Que... Ese estilo sí, la verdad. la verdad es que sí. Eh, cuatro más, proyectos para el futuro, conciertos. Bueno, ahora, mismo. Sí, ahora mismo hay dos que acaban de ser papás y hemos reposado un poco. Hemos aprovechado para grabar y mezclar estas canciones. Y para el futuro, pues queremos tocar, pero que estaremos un mes o dos aún. Para hacer los pequeños matices pues de, estas grabaciones que había justamente. Sí, tenemos tiempo para. Todo el veranito. Para producir <laughs> <laughs> y, meternos en el estudio a, comer la olla. Pero bueno, eh, la verdad es que entonces os ha venido muy bien hacer este tipo de parón para aprovechar eso, para hacer este tipo de grabaciones, poderlas justamente eh, matizar con las mezclas, eh, hacer unos pequeños arreglos para que justamente vosotros tengáis ese sonido tan tan personal que tiene más y así podéis disfrutar y que podamos disfrutar también los oyentes ¿no? de vuestra música. Sí, supongo que sí. Y bueno, creo que más o menos, eh, es que llega, llega un momento que es una locura, pero creo, <laughs> desde un punto de vista muy objetivo. A ti te gusta estar en estudio haciendo esas locuras. Claro, a mí me gusta, <laughs> pero llega un momento que no es el objetivo. Creo que lo estamos, estamos consiguiendo más o menos lo que buscábamos. Creo. Eh, ahora con el nuevo batería, por ejemplo, el sonido que teníais antes es diferente o mejor. Es diferente y según qué canción es mejor no sé exactamente cómo explicarlo, es que me pones dos batería <laughs> <laughs> Pero justamente el batería no tiene que estar delante, porque si no. el batería está detrás de la guitarra. No, <laughs> es, diferente. hay, bueno, eh, grupillos que no. Pero bueno, en general, yo estoy hablando en, general, No, yo para mí que sí que ha cambiado, eh, ha cambiado, porque batería para mí es, es, si no la pieza fundamental de una banda, la segunda pieza fundamental de una banda. Bueno, para mí es la pieza fundamental. Piezas como yo. Yo, por ejemplo, ya te digo, eh, estoy contigo. Si no hay batería, por ejemplo, que te marque un poco el ritmo. Si no hay un buen batería, <laughs> Hombre, te cambia mucho también. A mí, por ejemplo, te digo, me deja eh, descoordinado. Si, por ejemplo, la batería, pues eso, no le pega con esa garra y esa fuerza ¿no? que te transmite, pues hacer un concierto o hasta una grabación que tú dices, ole. Exigen mucho para lo que da. Pues mira, ah, yo ahora estaba mucho un burrofax que me arribat també también ah, Hoy os esperamos en el TNT, ven solo acompañado de tu ah, mejor mm. peluca para ponerte las botas con la cena y los mil pedos de punta con la música y... con la, Desenterradas presenta su primer proyecto en casete Fuera de la isla y os invita a venir con el mejor look improvisado, sea peluca o calva. Habrá mercadillo y cena para todos los gustos. eso será al TNT. a de 8 a 10 eh, habrá mercadillo solidari. Eh, a las 10 habrá una miqueta de, de a uh, eh, vegana y eh, se puntualidad Sí, eh, sí, porque eh, para que los que sean fan de Desenterradas, pues a partir del 2 de julio hasta el 5 de julio, pues se van de gira, bueno, mini gira, Desenterradas pues por la península. Primero van a Madrid, después bajan a Alicante, a Benissa, después van a Valencia y terminan la gira domingo día 5 de julio, pues en Barcelona, mm, con diferentes bandas. Yo, por ejemplo, sé que por ejemplo en Madrid toca con Piñén y un grupo que se llama Chrome, Chrome en Valencia me parece que es con Lobo... Y en Alicante es con un grupo que se llama. Bueno, no me acuerdo. Los dos de Madrid y Alicante, ahora no me acuerdo. El otro día estuve con ellas y estuve ahí un poco indagando ¿no? en su mini gira para que me llenar un poco al tanto. Y la semana pasada ens a los companys de Sangre Azul que militan a orden Mundial que aquest cap de setmana, avui mateix, estaven a Dinamarca, a la ciutat de Copenhague, al K-Town Festival. També Des d'aquí una abraçada amb molta envella, la veritat. Sí, la veritat és que sí, perquè allí hace menos calor. I els qui... <laughs> bueno, els que també estan a, així a tope, els qui... És que, a veure, el dissabte 11 de juliol del, bueno, any tocaran Arrest, Usura i Iron Merda. Toma ya a Scorpions, Uberales, que Córdoba Tarrasa que entrada 4 euros a las 10 ya, Flipa. Pues seguimos con Tomeu hablando de Quatermass. Eh, tenemos justamente ya en nuestra recámara un trayazo seguramente canción de lo nuevo que habéis grabado, inédito, totalmente. Aquí es primicia mundial, pero mundial, totalmente, o sea, seguro. De, mi coche aquí. exactamente. <laughs> No ha sonado muchos este No ha sonado muchos, pues eso me parece estupendo, para que justamente ninguno digamos, hostia, pues sí, ¿sabes? Para hacer comparaciones hay que escucharlo hoy, entonces sí que se pueden hacer las comparaciones. ¿Qué ah. canción nos vais a mostrar? Igual, igual los temas que grabamos son. Vendría a ser el primer contacto que hice con. que hicimos con Quaterman. Porque mm. relativamente fue empezar a tocar con ellos para preparar un concierto. Los 12 temas del, último disco que sacaron. Eh, hacer dos bolos y grabar. O sea que Todavía no estamos compenetrados. Nos hemos toqueteado. empezado a toquetear, pero no nos conocemos. nos estamos acariciando. Bueno, para los señores oyentes, justamente al otro lado que está en los mandos Talarri, que justamente pues habéis deducido que es el batería de Quatermass. Y entonces, justamente es el que nos. Por eso estamos en la radio. Es el motor. <laughs> Es el, nuevo motor de, esta pedazo de banda que tenemos aquí en Mallorca. Y bueno, tú, Larry, ya que estás allí, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo te sientes tú ahora con Quatermass? después de tu andadura con monstruos. muy cómodo, ya los conocía a, los chicos, habíamos tocado un par de veces junto con monstruos. Y Tomeu, las últimas grabaciones que hicimos con monstruos, lo hicimos con, con Tomeu. Y... Hombre, las grabaciones de Waster, por ejemplo, también de, Waster me parece que también decís no, ¿no? La, de Waster, la primera se la curró Julián, el ah, guitarra. Es verdad, sí, perdona, perdona. Eh, y nada, bien. O sea, me gusta por una banda de rock and roll. Yo soy más Pun rock, rockero, me gusta mucho el blues también. Pero bueno, Quatermass tiene ese toque también punk rockero. Sí, sí, Ahora mismo pondremos un toque también bluesero, que es una canción que se llama Hombre Lobo, que, que tenía que venir el Hombre Lobo a ayudarnos a meter algunas voces a ver si viene. sí, seguro que vendrá. tiene, la agenda, tiene la agenda ocupada. Bueno, si no, no pasa nada tampoco Ya sabes que todo todo eso de charramba el seu apoderado, no Paul, Chaney, Paul, Con Paul Chaney. con Paul ah, y nada, es una canción que es una mezcla de los Cramps, digamos, oh, y, Holding Wolf. Ah, mm. como una cosa, un híbrido así, un otro experimento de este... un super licántropo. <laughs> Más o menos. nada más <laughs> <laughs> Pues venga, vamos a escuchar esa canción que se titula o se llama, o no sé si habéis puesto ya nombre. El Lobito. El Lobito. Lobito. Pues vamos allí con cuatro más en primicia mundial desde 1984. verdad, Tomeu, que parece que ha renacido otra vez Lux Interior en la isla, con esa pedazo de voz allí a lo Cramps total, muy buena, la verdad es que me encanta, la verdad es que entonces ahí la voz de Paul Chané, Hombre Lobo, seguramente que vamos, viene ni que calcao, buenísima, buenísima, me ha encantado esta canción, por ahora esta y la otra, o sea, pero vamos, seguramente que todas tienen su... Sus, pues tiene su toque peculiar pues ¿no? y su razón. Raúl, ¿estas las que escuchaste no, o sea, están grabadas pero no se van a tocar, o sea que... <laughs> Pues... <laughs> Eso os, pasaré... <laughs> es una nueva marketing, ¿no? Ya, ya, es un rollo business marketing. Eso, una movida de estas. Bueno, yo os pasaré un CD eh, con, el, con el contrato de copyright y que no salga a la luz, pero bueno, para mí o para mi colección personal, si, me lo dedicas. Para el baúl. Para, para mi baúl, exactamente. Pues bueno, ya que estábamos hablando antes de Desenterradas, un grupo de chicas de aquí de eh, de la isla pues ahora que ya encima ya ahora estamos en veranete, llegan las vacaciones y tal, el que tenga, por ejemplo, la ocasión de estar, por ejemplo, ¿en qué sitio? En Cantabria, por ejemplo, a partir del 15 de julio, eh, allí en Torre la Vega, pues hay un pedazo de concierto allí buenísimo de otras chicas, pero que vienen desde un país nórdico, que seguramente que, por ejemplo, a Tomé, pues allí le influyen muchas bandas encantadoras de buen rock and roll y de hardcore sueco y son unas, eh, son unas chicas se llaman Bejong Pink, y vienen justamente el 15 de julio allí a Torre la Vega a, pues a presentar un pedazo de concierto seguramente que apoteósico porque están esperando pues eh, así como yo he visto el, evento pues con muchas ganas y vamos a escuchar una canción de de su e LP y la canción se llama Aldrin Pa sida. o sea nunca nunca a mi lado Billion eh? Pink, una genial banda que arribaba de Suecia y que sur directamente del baúl de Raúl. Sí, sí, sí, la verdad es que bueno, eh, lo tenía por ahí a Rinconá y ya cuando he visto que <coughs> por julio van a estar por aquí, pues ya te digo, los que estén de vacaciones y aprovechen por estar por el norte, pues si quieren ver un concierto hardcore auténtico de un grupo sueco, pues ya sabéis, el 15 de julio, pues en Torre la Vega. Y un altre concert que em ens la leyenda de Fronky, que es que estiran tocant el proper dissabte 27 de junio al bar túnel de Gomil a partir de la mitja y y también amb una otra banda. Creo que eran eh, Riot Cats, no estoy seguro. Sí, sí, Riot Cats, perdona, sí. Eh, estuve también, ya aproveché que cuando estaba con Desenterradas, pues hablar con el, con el hermano que estaba allí y me comentó eso, que estarían tocando con Riot Cats. Y también, bueno, si estáis por Puerto Colón, el día 27 también, pues hay el Festival Rocking Machine, que estarán ahí tocando a partir de las 5 de la tarde ...el grupo Will Chicken de Chuletons. Eh, a las 7, a las 7 y media estará Kenny, una chica de Italia que es total, tiene un, un, toque, un toque, no, no Kenny, <laughs> no, es una chica de... Te dije, Kenny. <laughs> No, no, pero no, no, es, no es Kenny de, de Es una chica italiana que hace un, ya te digo, es un espectáculo total, como toca la guitarra, como canta rockabilly, así un estilo un poco más punky. Después a las ocho y media estarán tocando... Eh, a las ocho y media estarán tocando, ¿quién estará tocando a las ocho y media? Bueno, sé que tocan aparte eh, Hot eh, Monkey Doo y Black Cats. Y, pero entre medias y medias también habrá pues un rollo burlesque, eh, habrá pues exposiciones de coches antiguos y motos. Y bueno, diversión. Pues seguimos al 1984 Y profitan que en Tomeu, Destructor... En Portocolón. En Colón, Mallorca. <laughs> Pues Villa de que estéis aquí en en Tomeu, a banda que te vagis, ¿No hemos escuchado un alto de Quatermass. más? Mos dirán algo el de la banda? Pues no ho sé, tío Pot ser. a posar-la. de pagar, haurem de pagar... El copyright. entendemos copyright. Pues bueno no esta es bueno, una... Con que nuestro nostre baixista fan de, Dan Cojones... Oh, a aquí pues, también, eh? Hem, hem fet una, una un poquet, bueno, un poquet de segon d'en Dan Cojones. No arribam, está claro Pero bueno, ho a intentar Pero vamos, lo disfrutaste cuando vino aquí a Mallorca, ¿no? Hombre, vamos. Voy a así con ese concierto. Eh, aunque fuera lunes, para mí fue genial. para mí también. Muy bueno. pues, què canció? Veieu? Se diu Big City. Va, xerra de de la ciutat que volem escapar, que bueno, volem anar cap en el poble, que està infats de pol·lució i contaminació, pues amb un rollo dan cojones. Me uno con vosotros, yo también odio la ciudad. <laughs> Palma también es morro. <laughs> pues desde 1984, eh, Quatermass con Big City. I can't nothing pretty Walking around Big City no tengo, vamos, palabras, ¿eh? Me he quedado como así, como hipnotizado, o sea, buenísimo, ¿eh? O sea, si estuviera aquí, yo creo que el, eh, señor Don, Dan Collons <laughs> en mayor se suena también como si fuera Dan, dame cojones <laughs> pues estaría súper encantado diciendo brutal brutal el sonido y vamos musicalmente me parece fantástica la canción Big City me quedo más con esta también Me la apunto. Para mi copyright especial. Una convocatòria que ens arriba també just ara és la del sisè aniversari de Ràdio 77. Sí, sí, a lo tonto, a lo tonto, 6 anys. 6 eh, anys, ja, sí, uau. Això serà, la celebració es farà dia 27 de juny, uh, de 8 a 11 i mitja, al Casal Popular Voltó Negre. Uh, ja sabeu que idò, hi podeu passar, després de la, crec que hi ha la manifestació també de l'orgull uh, uh, gay, lesbi, transsexual, bla, bla, bla, i, i després vos podeu passar també per, per, aquesta, per aquesta festeta al Casal Popular Voltor Negre. Eh, estamos invitados. Digo, a la mesa redonda que siempre suelen hacer ahí en plan <laughs> locutorio. Sí, hombre. <laughs> no, prometo, seguramente que sí. Estamos todos invitados y todos los que quieran eh, apaciguar justamente su fiesta de aniversario. Y desde aquí realmente celebrem a, a este aniversario a enhorabona per aquests 6 anys y que hemos podido sentir también a, través de Radio 77. Exactamente. Pues mira, Tomeu, seguramente que a lo mejor este grupo que te voy a poner también, que son brutales, además, eh, viendo el vídeo me quedé flipado, porque la verdad es que un concierto así es lo que justamente yo he hecho de menos, un concierto en un garaje de una casa, no sé, en medio de, un descampado, en medio del bosque allí, tal, todo lleno de gente, y sintiendo el calor del público ahí cercano al directo de cualquier banda se puede montar un follón total. Buenísimo de la antigua Old School, como digo yo. Es una banda también eh, de Estados Unidos, se llaman Concrete, y vamos a escuchar la canción Strike the Rat Down. com ja sabeu, també eh, d'aquests llocs que ens agrada tant d'anar, eh, teniu eh, transitant eh, nombroses activitats que se fan i, i que es faran. I en aquest cas presentarem tres activitats. En aquest cas, eh, presentació de Formigues Vermelles de Miquel Serra, el dia 24 de juny de 7 i mitja a 8 i mitja. Que recordeu que transitant a carrer del Socors 16 Baixos. Presentació de Formigues Vermelles de Miquel Serra amb entrevista futurista en directe de Celestí Oliver. Uh, a l'autor tenim el plaer de presentar a transitant un dels darrers llibres editats <clears throat> en guany per edicions Despropòsit L'autor Miquel Serra, conegut més per la seva trajectòria musical, presentarà un llibre de poemes, Formigues Vermelles. La presentació tindrà en format d'una entrevista en directe que el periodista musical Celestí Oliver farà a l'autor. De fet, dramatitzaran una part del llibre que és justament aquest. <clears throat> Llavors, eh, per juliol, tenim que les festes del barri es faran també a Transitant, a la plaça després de Sapaia, dia 9 de juliol concretament, el 10 també, i dia 9 de juliol <clears throat> al local de la llibreria Transitant eh, se farà la projecció del de, eh, documental Bye Bye Barcelona, eh, de direcció d'Eduardo Chivas, eh, seran 54 minuts. Eh, es planteja la relació de la ciutat amb el turisme, la difícil convivència entre els barceloneses i els turistes. El documental es posa de la mà d'algunes de les seves residents els greus efectes que té el turisme massiu a la ciutat condal. També pretén eh, servir de, de contrapunt a la coneguda idea eh, que amb el turisme eh, guanyem totes. Aquest documental és sobre el que perdem amb el turisme. A les 7, a la plaça després de Sapaga. Llavors se farà una taula rodona amb les veïnades del barri. Com ha canviat el barri des dels anys 80, aquest serà el tema, que ha millorat i que ha empitjorat. I després tenim també, eh, com a, per celebrar Fantàstic 18 de juliol, eh, una fantàstica presentació que és la eh, dels llibres Kiribati de Maria Antònia Massanet i dins el safreig d'Aina Roca i Maria José Ribas. A eh, Transitant allotjaran les activitats la presentació de dos llibres de les quartes jornades d'estudis feministes en religió. El títol d'aquesta edició és Més enllà de les religions, passem, pensem les religions, poder, plaer i saviesa. Les jornades celebraran a Palma del 13 al 19 de juliol del 2015, bàsicament a l'edifici de Sarriera, però algunes activitats es faran en espais com ara Transitant, dissabte 18 de juliol al nostre local del carrer Socors. Sabeu que també Transitant és sempre un punt un referent i eh, també tenim una fantàstica llibreria que podeu anar a fer també un cafetó i de pas tallar-vos els cavalls que és Los Oficios Terrestres. I llavors també eh, de la mà de Contraifa.cat eh, mos arriba aquesta, aquesta notícia i diu una televisió anarcosindicalista per trencar el mur del silenci. Tothom sap que, que ha de fer, quan i com, malgrat el tràfic i les tensions pròpies dels darrers mi, eh, minuts abans de l'emissió en directe. No es perd el bon humor. Són gairebé 15 persones, més de la meitat tones, que des del gener d'enguany fan possible Rojo i Negro TV. Cada segon dimarts de mes en directe al canal 33 madrileny i per streaming al lloc web del programa rojoinegrotv.org. A la professionalitat amb qui treballa l'equip se suma la motivació pròpia de l'esperit amateur, el nucli dur sobre qui recau el treball més tècnic el formen 4 o 5 persones, algunes provenen de la televisió de Castella-La Manxa, com el tècnic de so i el realitzador que, que defensen la televisió pública manxega, la qual s'enfronta al mateix problema que, la, que té Ràdio Televisió Espanyola i que abans va, venir, eh, va tenir Telemadrid, les dobles plantilles, explica Marcos Ferrero, coordinador del projecte de Ràdio Nacional, eh, no, mentida, de, Ràdio Nacional, que dic jo, de Rojo i Negro TV, el qual ens rep uns dies després del, del darrer programa a la la seu del Comitè Confederal de la CGT a Madrid, situada al Benestar, barri de Chamberí. Bueno, podeu acabar de llegir la notícia sencera a contrainfo.cat, així com l'agenda. Escoltàvem uh, eh, STA, una banda uh, de, que va estar tocant aquest cap de setmana passat a Barcelona i rebem una postal d'en Sebastián Garay, eh, un dels membres d'aquest grup, uh, que també ens informa que a un altre grup on milita, que se diu en Trance, estiran tocant a Barcelona uh, el cap de setmana del 2 i 3 d'agost a un festival que s'està organitzant. No, no ens dona els detalls del nom, però sí que ens diu que compartiran escenari trance amb la mítica banda belga The Kids. Si vos sembla, escoltam una de les cançons que precisament Trance feien la versió, on se demanaven a menys si t'agraden tantes nazis. si antes estábamos en Malmo, en Suecia, escuchando a Bayon Pink, pues ahora nos vamos a ir al otro extremo de Suecia, a Umeo, y vamos a escuchar a una pedazo de banda que también estuvieron desde 1998 hasta el año 2009, me parece que es, o 2006. Eh, a la International Noise Conspiracy y vamos a escuchar la canción Capital, eh, Stole My Beer. understand. Pues después de escuchar a esta pedazo banda de Umeo de Suecia, nos vamos justamente a hacerle un pequeño tributo a un personaje que para mí es carismático en mi parte musical. ¿Quién has tirado la pata, Raúl? no has tirado a nadie la pata, sino justamente. Bisonte, perdón. No, pues, <laughs> bisonte, el tabaco, El tabaco, el has tirado la pata ya, exactamente. Que quiera buscar bisonte en el estanco, me parece que va a tener que. pasarse a otro. A otra, a otra, a Fortuna, por ejemplo. <laughs> Qué bueno, pero bueno. Eh, no, no, justamente el día 17 de junio, el jueves, hizo años un pedazo de personaje que para mí es muy ilustre, que es eh, justamente uno para mí de mis. Vamos, mis maestros ¿no? De esta música de hardcore punk, que es Yellow Biafra, 57 con la caída al colega. Y como no, pues le vamos a hacer aquí un Happy Birthday con una canción de su banda mítica, Dick Kennedy, que la canción es Forest Fire. See colors. I'm getting higher. against the rest of the world. It was a couple with eyes, stickier than a Inside the house with a place, and now you're gonna get out. I drink bull and your dinner's scorched. Big smoke stars and your boots. Getting fried, dried, dried, dried, fried, dried, fried, the fire. With a couple with bars. five bites for the yard. It's a pleasure to watch you, watch you all melt. But hey! What about you guys? Pues ya sabéis, 57 años con la caída a Yellow Biafra. Quien quiera verlo, el 5 de septiembre estarán en un pedazo festival en Vitoria junto a o sea, su banda que tiene ahora, Yellow Fran de Guantánamo Medicine School, junto a Toy Dolls, Bar Religion, The Casualties, Stricalla, bueno, festivalazo el que quiera aprovechar. Pues ya estaría ve que vingués a Mallorca, no? ¿Cuánto eh... tú crees que iría a un concert de Yellow Biafran de Guantánamo School of Death? Hombre, actualmente. Actualmente yo creo que se petaría, como la última vez que estuvo en el 2009 en el Gremi del polígono de Castelló que estuvieron tocando allí y fue un, vamos, para mí fue memorable. Bueno, vamos a pasar a otra banda y ya estamos llegando casi casi al final y tenemos que ir uh, a contrarreloj y justamente encontrar una curiosidad que yo no conocía de Johnny Sanders y es Johnny Sanders and the, Chester, Chesterfield Kings. Imagínate qué pedazo de banda. No fumaban bisonte. <laughs> No, Sí, va- de tabaco el tema. Y está, <laughs> exactamente, va de tabaco. Y vamos a escuchar la canción Critics Choice. I tell the truth even when I'm lying. I revoke your poetic license. You probably got on 42nd Street. Same place you got your lover, same place your mother got your father. Well, wisdom sets limits on your knowledge. What does aquí haciendo también otro recordatorio a ese gran personaje a la guitarra que era Johnny Thunders con otra mítica banda. Los campos de Chester. Sí, los campos de Chesterfield. Chesterfield Kings, una gran banda de garaje también que me encanta. Y bueno, ya estamos llegando al final. Aquí tenemos a Tomeo, que me lo he pasado pipa contigo, aquí escuchando tus nuevos temas de, bueno, tu banda, Quatermass, que Larry también participa. Y Y las de, també de, de, Hem salvat sí. molt prou bé el programa, eh? Veníem preparats en plan metalero, però li ha donat un cop d'estat a en Tomeu. Ho pot fer qualsevol oient que ens escolti en directe. Veniu aquí al Gai de Mallorca, al Casal Pere Capellà, Hombre, cada dissabte. Podéis llamar per telèfon i pedir bueno, una canció per algun cumpleaños. Veniu en cotxe, que ja venia en sotractor i vos assegur que Pere Pericà és un cristo aquí demà. <laughs> I si no podeu consultar, enviar me les vostres propostes convocatòries per fer-vos ressò de lo que sigui al nostre burofax. Ara és 1984 arroba gmail.com. Al de aquí, infalibles, mm. por lo menos a en Jaume. Yo... Yo mm, no, ahí empezamos. No, pues sabes que justamente tengo concierto en Porto Colón, en el Machine Rocking. Pues ya que estamos, desvelemos el pastel. ¿Qué vas a hacer ahí, Raúl? Hombre, tocar con los chuletones. <laughs> Pues os deseamos que en velada. Si en el cartel estuviéramos a las 10 de la noche, pues sí que podría que hacer un peculiar programa, como siempre intento hacer, pero seguramente que no os defraudaré porque siempre hay la opción radiotelefónica. Y por la semana vinent queda pendiente el burofax que ens envia en Chus Troll, que estaba escoltando el programa. Qué bueno. Y a ver si pincháis un temazo de Cripple Fox, una banda de Budapest con peña de Fast, a la cual vi el pasado 31 de mayo en un local que habéis mencionado en Terrassa, en el Scorpions. Un garito muy bueno y una banda genial, eh, eh Cripple Fox, eh, que tienen unos toques trasheros y letras skaters. Pues allá queda el tintero para la semana viniente... Exactamente, pero bueno, Chu, no te quejes que te hemos puesto una canción de una banda que eras tú muy fanático, Bundle Terror Live. Recordado que a la exposición... al TNT de... de qué? De, bueno, un de collage y dibujos de... Eh, de Fuentes, el vocalista de, Trau, y el mm-hmm. editor del fanzine Uh, com se diu el seu fancy? Nit d'insomni. Nit d'insomni i altres libelos. Uh mhm. -huh. Esperam que segueixis traguent paper uh, i mentrestant disfrutarem dels seus col·lages al TNT Bar de Ciutat. Eh. Y bueno, para despedirnos, Tomeu, que nos deleitas para justamente. Bueno, nos irnos un alto tema de cuatro. Por eso, por, eso por eso, por eso, por eso, por eso. un tema que creo Así que. Es nos quedaremos. 100% con... más pero pasado por la pues <laughs> un poco refinado, vamos. O sea, para la refinería de sí. Tres Yubi, ¿no? Sí, sí. Sí, tiene regusto de casalla. ¿Algún concierto a la vista de Quatermass? Naru está encerrando y su supos que aviat, un bon mes això, espero que sí. Jo Ahora, ja los papis... quan els los papis, papis, se recuperen. Nos dejen. O bueno, i... els niños los dejen. Bueno, i de, sense celtes ni bisontes, eh, mos despedim fins la setmana que ve, el 1984... Amb la cançó de Quatermass titulada... No entenc ni puta idea. Buena temazo. opción de temazo. No. No.